Has beterem şu wagt näme şu jihad ybadatyny direltmeklik üçin gaýrat etýän adamlaň hereketlerini ýatyrmaklyk üçin mürtet bolan kapyr bolan prezidentler tarapyndan selef adyny göterýän ulamalar bar düşündiňmi selef mezhebine selef menhejine ýoluna özüni ýöňkeýän käbir talyplar bar şolar näme hakykatda selef däl olar näme selef donuny geýýän murjieler. Olar selef donuny geýýän şpionlar, düşündiňmi? Olaň wezipesi näme? Kapyr prezidendiniň küfrüni iman edip görkezmek. Kapyr prezidentleň etýän zulumyny näme? Adyl edip görkezmek. Kapyrlaň alyp barýan syýasadyny yslamylaşdyrmak we musulmanlar tarapyndan dini erkinligini almaklyk üçin edilýän göreşem Näme, iliň günüň gözüne, beýleki musulmanlaň gözüne näme erbet edip görkezmek, göýä olar näme tekfirmiş, olar hawaryç, ýagny musulmanyň ganyny nökýän, musulmanlary öldürýän, pygamberi ýigrenýän şoňňalak edip görkezer. Emma hakykatda näme, hakyky selefiler, hakyky selef salyhyň ýolunda ýöreýänler şu jihat ybadatyny edip ýören näme ulamalar we musulmanlar. Emma bu näme ýalan bilen töhmet bilen özüni selefe ýöňkeýänler olar hakykatda näme yslamyň haýynlary yslama ummata hyýanat etýän murjieler bunam özümiz aýdamyzak olaň şpionlygyny we näme tagutlar kapyr hökümetler tarapyndan musulmanlary depelemek we döwelemek üçin näme gurlanan guramadygyny biz özümiz aýdamyzak olaň özi aýdyp otyr Ine, näme, Müsüriň tagudy, näme, Hosni Mubarek gaçandan soň, komitet edarasy aýrylandan soň, Isgenderiýede, näme, Ahmet Ferit diýip biri bar, soň Ismail el-Mukaddim diýip biri bar. Şu taýda, näme, şu güne çenli özlerine selef diýip gezip ýörler. Özleri öz ene dillerinde gürlediler. Hemme ýutubda bar, internetde bar. Näme diýýärler? Bolly indi biz konsetden garaşlygymyz aldyk diýýärler. Özleri dillerini aýdyp otyrlar. Indi Alhamdulillah Mubaragyň gaçmaklygy bilen konset edarasynyň ýapylmaklygy bilen biz bilen konsediň arasyndaky näme gatnaşygymyz kesildi. Indi biz öz erkinligimiz aldyk. Öň biz käbir zatlary näme komsediň basyşy sebäpli edipdikde ýalan sözleýärler. Basyşy sebäpli bas komset basyşy tarapyndan eden däl, olaň öz akydalary zaýa, olar murjyä, olar jehmi, olar näme Alla we Rasulynyň we mu'min musulmanlaryň duşmany olar munafyklar, düşündiňmi? Şoň üçin biz hökmany suratda näme göze atylan çöpi aýyrmaly we näme Guzyň donuna giren bu möjekleň hakykadyny görkezmeli. Bular selef däl. Bular haýyn. Şoň üçip näme, şu kapyrlar tarapyndan, biz taraplardyda näme, dawat etmeklik üçin ursgat berlen näme, munafyklar bar. Özlerem ors dilinde gürleýärler. Hemmede näme ady mälim bolsada, aýdyp geçýäs. Näme. Içi ýanyp ölen näme ölsün, Renat diýilýän gazagystanly, Ebu Ýahýa diýilýän krimli, Nazratulla, milleti täjik, özi özbegistanly, gürleýän, oturýan ýeri Medine, pygamberimiziň şäherinde bolup pygamberimiziň dinini depeleýär. Düşündiňmi? Şular näme munafyklar, şular komitet tarapyndan ursgat berilýän adamlar, düşündiňmi şulaň Diňleýän ulamalary, Aly Halebi, soň Abdulaziz Ar-Raýis, Ibrahim Ar-Ruheýli, soň Müsüriňkiler, Müsüriň selefi diýýänleriniň barysy, şolaň näme diňleýänleri, näme komsetler tarapyndan şu hakyky yslam halypasyny, musulmanlaň dini erkinligini, Näme, direltmek üçin, almaklyk üçin göreşýän muhkyky musulmanlary, hakyky selefileri depelemeklik üçin, şolaryň, näme, soňuna çykmaklyk üçin, näme, guralan, näme, jemagatlar, Rabiýal, Rabiýa Madhaly we soň, näme, Abdullah Buhary diýip, näme, bir kezzapjyk bar, düşündiňmi? Hiç kim tananak, Saudiýaň ulamalary tananak, kezzap, alymam däl, hiç zadam däl, düşündiňmi? Hä? Halid Anbari ony hiç kimem tananýok. Düşündiňmi? Halid Anbari, başga-da näme Iordaniýanyň käbir murjiýeleri bar. Şu wagt şular näme etýärler? Mujahidleri tekfir, hawaryç diýip görkezýärler we näme kapyr prezidentleri näme musulmanlaşdyrýarlar. Bular näme batyl. Bular näme ýalan sözleýärler. Şonuň üçin näme şu hakyky yslam dininiň dikelmekligi üçin gaýrat etýän adamlara dil ýetirýänleň näme dili kesilsin, ysmaz açsyn. Hakyky jihädi müjähitleri ýigrendirmeklik üçin garalamaklyk üçin näme galam ýazýanlaň, kitap ýazýanlaň eller ysmaz açsyn. We näme şu musulmanlaň yza galmaklygy üçin müjähitleň näme bir ýerde ýeňilmekligi üçin gadam asyp badak näme badak asýanlaň Aýaklar yzma sazyp näme nesli kesilsin. Şoňalak munafyklardan näme nesilem ösmesin. We Allatagala näme ölmäkäk şu hakyky müjähitlere dil ýetirip şolary garalan adamlaň şu dünýede näme har zelil bolup masgara bolup ölmekligini her bir musulman mu'mine näme Allatagala görkezip näme ýüreginde şolara bolan näme ýigrenjini näme gidirsin.